咁啊，好啦，咁啊隔咗大約係一個禮拜，咁我就去羅省，我一個人去 L.A. 咁啊，哇！我去到機場，屌人山人海，喺喺三藩市嘅機場，屌全部都冇人戴口罩嘅，我就戴住個口罩，即係我變咗異類，係咪？好啦，去到 L.A. 啊，咁我住嗰間酒店嘅高爾夫球場。

佢哋好快就吸收到個經驗，話平拎白能殺到嚟嘅時候，跟住點樣點樣去處理，包括個醫療系統，保住個醫療系統，跟住打疫苗好，即係快篩。喂，我帶咗成八盒嗰啲快篩嗰啲，即係翻嚟啊，大佬！我喺加拿大一個 fans 送俾我嘅，我喺個行李篋一個手提行李嗰、那個，另外又揾個袋裝，裝咗成八盒翻嚟，係嘛？周圍都可以去快篩，唔使錢喎，有啲地方係。

咁點解你即係仲有其他地方都係嘅？我喺夏威夷，喂旅遊區冇人戴口罩喎，又係冇乜人戴口罩嘅。喂喺 Waikiki 嗰度海灘旁邊嗰條嗰條馬路，喂好多嗰啲即係 shopping centre 啊食嘢嘅地方乜都有嘅，咪夜晚黑有好多人嘅，冇乜人戴口罩嘅喎，真係係嘛？咁然後咧，譬如話誒、呃，我哋喺香港去呢一個美國。

就要 PCR 兩日四十八小時嘅 PCR，嗰個係航空公司要入到境美國問都唔問嘅，包括嗰張疫苗卡都唔問你嘅，唔係好似台灣咁，哇！即係而家好啲啦嚇，之前哦緊張到不得了，係咪？而家台灣咧就已經鬆得好緊要嘅，我哋入境咧就居家隔離三日加四自自行管理，我今日最後一日自行管理，係咪？

嗱，你睇到而家為止，呢、個病係唔會冇咗嘅，你知唔知啊？好清楚嘅，你一定係只能夠當佢一個流行病，而你要有一啲配套措措施，令到呢個流行病唔會影響個經濟民生。有大把地方俾你參考㗎啦，大佬。加拿大都係啦，我去加拿大温哥華去 Calgary 係咪？邊個有咁緊張嘅啫，大佬？仲有。

我要上機喺加拿大翻翻美國，係嘛？就要做快篩，啊要做 PCR，係咪？要做 PCR 咧，咁我咧，我哋就隨便去揾間藥房都幫你做嘅，可以有人幫你做嘅，喺度等十分鐘，咁啊出個報告俾你噶啦。咁你揸住個手機個報告，咁你就上得機嘅。

好方便嘅，邊好似香港搞到咁啊，大佬！一陣間要全民檢測嘅又做唔到，一陣間啊，我哋接種疫苗嗰度啲院舍你又安排唔到所有啲長者要接送，搞到一劈屎咁啊！而家咪咁咯，係咪？咁於是你進退失據失據啦嘛，咁你而家咪搞到喂啲鋪頭係咁執笠，係咪？邊有得救啫？係咪？即係加上政治掛帥，係咪雙重嘅傷害？

一個政治掛帥係嘛？個個咧就向北看，佢真係啊要重新認識共產黨啊！呢、這個香港零一無恥到不得了，係嘛？於品海呢個咁嘅契弟係嘛？啊一系列七篇文章又要認識共產黨啊，係咪？共產黨點偉大點偉大啊？噏呢啲嘢，屌你而家講呢啲有柒用咩？係咪？你都解決唔到問題，而家俾你撥亂反正啦，冇晒黑暴啦，冇晒嗰啲民主派，乜柒都冇晒啦。

咁啊淨係你呢班愛國嘅人，咁你搞到個香港點啊？一樣係一劈屎，比之前更加不堪。所以呢個習近平其實係傻佬嚟嘅，老實講，係咪？其實一個常識，凡係極權統治或者獨裁統治嘅結果都係咁樣嘅，係咪？四個必須，四個希望，呢個自取其辱。回應你嘅就係三無政府，屌你！

icon 嚟噶嘛，安定繁榮、疊創佳績咁，咪叫我安安佳佳咯，係咪？咁安安佳佳都走頭啦，係咪？而家相繼都唔喺香港啦，係咪？咁即係上咗天堂啦，係嘛？呢個係統戰工具嚟嘅啫嘛，本嚟係。我最記得當年零五年，我同吳靄儀去呢個台北市政府訪問馬英九，當時係市長，亦都係國民黨主席。

接受與唔接受之間，就接受就俾佢統治乜乜咁喺度噏。咁我就同馬英九講，我哋國民黨都冇立場嘅，係咪？喺呢件事上邊，係咪？冇立場嘅意思就係、是、你唔係淨係話好，我照單全收，係咪？咁你要講個理由先得㗎，係咪？反對即係陳水扁嗰、那個啊，即係呢個不利兩岸關係咁樣。咁我好簡單，我講個故事俾你聽。

咁啊，呢啲係政治嚟嘅，熊貓就做咗政治工具。對香港亦都係一樣嘅，送兩隻熊貓嚟香港海海洋公園都係政治嚟噶嘛，兩隻熊貓都政治工具㗎，安定繁榮、疊創佳績咁。哇！而家真係咩架都丟清啦，兩隻熊貓都唔睬你啦，係咪？即係仲有咩安定繁榮啫？而家咪留翻俾你呢班愛國者喺度玩咯，係咪？

係咪？就自己搞咗個即係嚇梁錦祥工作室咁，希望佢好運啦，啱啱啊？最好就唔好講政治啦，係咪？咁而家我留意到香港嗰啲仲喺度呱呱嘈嗰啲，都喺度敲邊鼓嘅啫。咁咁係咪好辛苦咧？嗱，而家佢跟住會整網絡廿三條嘅，大佬。除咗廿三條立法之外，仲要對付呢個網絡犯罪，以對付網絡犯罪為由。早幾日法改法改會出咗個報告，係咪？就係、是、要搞，就係、是、要搞你網絡咯。